Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina 1961. u međunarodnim odnosima počela referendumom o nezavisnosti Alžira. Građani Francuske Alžira su golemom većinom izglasali da se Alžiru, do tada sastanom dijelu Francuske, da nezavisnost. 20. siječnja te 1961. John Fitzgerald Kennedy je prisegnuo za predsjednika Sjedinjenih američkih država. 13. veljače te 61. ubijen je Patrice Lumumba, prvi premijer Demokratske republike Kongo. Ubili su ga vojnici i plaćenici koji su služili režimu režimu Katange, odmetnute kongoanske pokrajine. 12. travnja te 61. čovjek se po prvi puta otisnuo u svemir. Говорит Москва. Говорит Москва. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» человеком на борту. Radio Moskva objavila je 12. travnja 1961. priopćenje TASA, Sovjetske novinske agencije, da je pilot, bojnik Juri Aleksejević Gagarin u svemirskom brodu Vostok poletio u zemljinu orbitu i sigurno se vratio na zemlju. Kada je Nikita Sergejević Hruščov, prvi sekretar komunističke partije Sovjetskog saveza i premijer te zemlje čuo da se Gagarin živ vratio, izjavio je. Neka cijeli svijet vidi za što je sposobna naša zemlja. Što naš veliki narod, što naši znanstvenici mogu napraviti. Hruščov je Gagarina dočekao na aerodromu Vnukovo. Dok mu je kozmonaut predavao izvještaj o uspješnom letu u svemir, Nikita Sergejević je bijelom aramicom brisao suze. Drugoj super sili nije tako dobro išlo početkom T-61. Predsjednik Kennedy nije zaustavio planove CIA, Američke središnje obavještajne agencije, da se uz pomoć kubanskih izbjeglica sruši režim Fidela Castra. 17. travnja 61. taj je plan neslavno završio katastrofom u zaljevu Svinja. Kennedy, tada star nepune 44 godine, je na najgori mogući način započeo svoj mandat. Hruščov je bio iznenađen tim debaklom. Prvo, datum invazije na Kubu se poklopio s njegovim rođendanom. William Taubman u Hruščovljevoj biografiji piše. Hruščov je pretpostavio da će Amerikanci završiti ono što su započeli, da će iskrcati marince i bombardirati otok. Ne razumijem Kenedija, rekao je svom sinu nakon što predsjednik nije osigurao pobjedu kubanskih izbjeglica. Što je to s njime? Zar je stvarno tako neodlučan? Hruščov se odlučio sastati sa oslabljenim i prema mišljenju sovjetskog vođe neodlučnim i neiskusnim američkim predsjednikom. Na iznenađenje sovjetskog vođe američki predsjednik je prihvatio poziv. Sastanak između vođa dvaju supersila trebao se održati u Beču 3. i 4. lipnja 1961. Odnosi između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih američkih država nisu bili dobri. Bio je to svijet hladnog rata. Supersile su gomilale konvencionalno i nuklearno naoružanje. Iščekivao se mogući opći sukob. Godine 1960. nad Sovjetskim savezom je oboren američki špionski zrakoplov U-2. Hruščov je od predsjednika Dwighta Eisenhowera tražio ispriku, nije ju dobio. To je odnose dodatno pokvarilo. Supersile su se sukobljavale na mnogim točkama. Laos, Vjetnam, nuklearni pokusi. Najopasnija točka bio je Berlin, grad tada podijeljen na dva dijela. Susret u Beču bio je posebno važan, posebno za Kennedyja prije susreta Averell Harriman, diplomat veteran koji je sa Sovjetima pregovarao u vrijeme predsjednika Roosevelta i Trumana, inzistirao je da se susretne s Kennedyjem kako bi mu dao savjet o pregovaranju. Harriman je dao ovaj savjet predsjedniku Kennedy. Idite u Beč. Ne budite preozbiljni. Zabavite se. Upoznajte ga. Ne dopustite da vas uznemiri. On će vas pokušati uznemiriti i uplašiti, ali ne obraćajte puno pažnje na to. Ne pokušavajte puno. Sjetite se da je on uplašen kao i vi. Njegov stil bit će da vas napadne i vidi može li mu to proći. Nasmijte se na to, ne ulazite u borbu. Budite iznad toga. Zabavite se. Taj i mnogi drugi savjeti od američkih diplomata veterana nisu pripremili Kennedyja na ono što ga je čekalo tijekom ta dva dana u Beču. On ih je nazvao najtežim danima u životu. Britanski premijer Harold Macmillan, koji se nakon Beča susreo s Kennedyjem i saslušao njegove dojmove, u svoj dnevnik napisao da je susret bio nalik na susret nekoga tko se prvi put sastaje s Napoleonom na vrhuncu moći. Kennedy je potpredsjednik, teksašanin Lyndon Johnson, je rezultate susreta opisao ovim riječima – Hruščov je jadnog malenog momka na smrt prestrašio. Dva dana u Beču bila su teška za američkog predsjednika. Nakon ručka prvog dana Kennedy i Hruščov otišli su u šetnju vrta. Povisničar Robert Dalek u knjizi John Kennedy završen život piše. Sovjetski premijer nije popuštao. Kennedyjevi savjetnici od i Powers gledali su s prozora veleposlanstva na taj dvojac. Hrušov je nastavio sa žustrom raspravom. Kružio je oko Kenedija, napadao ga poput terijera i prijetio mu prstom. Kasnije, dok se iscrpljeni Kennedy odmarao u kadi, Powers mu je rekao Čini mi se da ste bili prilično mirni dok vas je vani napadao. A što sam mogao napraviti? Kennedy je bezvoljno odgovorio. Skinuti s noge cipelu i udariti ga njome po glavi? Nakon jednog od takvih susreta, Kennedy je upitao svog veleposlanika u Moskvi Thompsona je li uvijek ovako. William Taubman piše. Nikada nisam susreo takvog čovjeka, rekao je Kennedy Hugh u dopisniku Time, nakon što se vratio iz Beča. mu o tome kako bi nuklearno oružje moglo ubiti 70 milijuna ljudi u 10 minuta, a on samo gleda u mene kao da mi kaže, a pa što onda? Hruščov je mislio da je uzeo mjeru Kennedyju. Po njemu novi predsjednik je bio bolji od Eisenhowera, plašio se rata i bio je fleksibilan. I činilo se da se tog predsjednika moglo pritiskati i igrati na njegov strah od rata. Ispitivanje je došlo dva mjeseca nakon susreta u Beču. Demokratska republika Njemačka nastala je u listopadu 1949 nastale od sovjetske okupacijske zone. Od svog je stajanja imala jedan problem, onaj s odljevom ljudi. Iz dana u dan na stotine Njemaca iz Istočne bježalo u zapadnu Saveznu republiku Njemačku. Taj odljev je prijetio da će uništiti istočnu Njemačku. Komunisti iz jedinstvene socijalističke partije koja je vladala Demokratskom republikom Njemačkom odlučili su zaustaviti taj odljev. Smišljena je operacija pod imenom Kineski zid. Operaciju je nadgledao Erich Honecker, tada drugi partijac istočne Njemačke. U tajnosti je prikupljeno 40 km podljikave žice na tisuće stupova i tone betona i cigli. Mobilizirana je policija i radnička milicija, koja je ustanovljena nakon radničkih nemira iz 1953. Ministarstvo unutarnjih poslova Njemačke demokratske republike objavilo je da će građani te zemlje trebati posebno dopuštenje za odlazak u zapadni Berlin. U ponoć 12. na 13. kolovoza sigurnosne službe stavljene su u najviši stupanj uzbune. 25.000 istočno njemačkih vojnika ušlo je u Berlin. Na svaka tri metra na crti razdvajanja koja je dijelila zapadni od istočnog Berlina stajao je vojnik, policajac ili milicajac naoružan Kalašnikovom. U nedjelju ujutro, 13. kolovoza, počela je izgradnja Berlinskog zida. Komunističke vlasti istočne Njemačke su, kako bi u svom radničkom raju mogli zadržati građane, podigle zid oko zapadnog Berlina. Betonski dio zida dosegnuće visinu od 3,6 metara i bit će dug 106 km. Barijeru je još činilo 66 km rovova i bodljikave žice. Oko zida je postavljeno 300 stražarskih tornjeva podizanje zida zaprepastilo je većinu svijeta. Godina 1961. još će po nečemu zaprepastiti svijet. trideset ožujka 1958. sovjetska vlada objavila da će Sovjetski savez obustaviti testiranje nuklearnog oružja ako se druge zemlje također uzdrže od testiranja tog razornog oružja. Brzo su počeli pregovori između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza o sporazumu o prestanku nuklearnih pokusa. Za vrijeme razgovora nije se smjelo testirati oružje. Nakon razgovora u Beču, Hruščov je odlučio ponovo započeti s pokusnim nuklearnim eksplozijama. Prvo je 1. rujna 61. na poligonu u Semipalatinsku testirano nuklearno oružje jačine 16 kilotona. Do kraja godine eksplodirat će 27 nuklearnih bombi na tom poligonu. 31. listopada svijet će potresti do sada najjača nuklearna eksplozija. Nad poligonom na Novoj zemlji Sovjetski savez je detonirao hidrogensku bombu jačine 58 megatona. Ta je bomba bila 4000 puta razornija od one koja je bačena na Hirošimu ta 1961. godina bila je godina kada se puno toga dogodilo u međunarodnim odnosima. Berlinski zid, susret u Beču, nuklearni pokusi, let čovjeka u svemir. Te 61. u Beogradu, tada glavnom gradu Federativne narodne republike Jugoslavije, je od 1. do 6. rujna održana prva konferencija nesvrstanih zemalja. Na njoj je sudjelovalo 25 delegacija. Deklaracija konferencije tražila je odbacivanje rata kao sredstva rješavanja sporova i inzistirala je na principima miroljubive koegzistencije. U tako burnoj 61. konferencija nesvrstanih nije pobudila previše pažnje. Ali zajedno će sudionicu te konferencije pokret nesvrstanih postati i tekako važan, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jugoslaviji je to postao jedna od osnovnih poluga. 70. godina je to bila mantra uz bratstvo i jedinstvo, nesvrstana politika je postala jedan od stupova na kojima je zemlja trebala počivati. 60. godina kad, kad su se e, sastali u Beogradu, i to različita ekipa. Tu e, je bio etiopski car sa svojim ađutantom koji je uvijek iza, njega stajao, koji sigurno nije bio e, nikakav ljevičar. Neru koji je doduše nevoljko došao. Neru koji je bio engleski đak i zapravo e, smatrao da zapravo e, kolonijalizam izumire sam po sebi i da ne treba inzistirati na osudi zapadnih e, zemalja jer je opasnost puno veća možda ili postoji slično ponašanje od nekih drugih država ali je ipak došao. Bila je Sirimavo Bandaranajke, vrlo e, istaknuta šrilanška šefica vlade, naravno Egipćani, neke zemlje na nižim razinama kao Kuba primjerice i neki, neki drugi predstavnici oslobodilačkih pokreta. Sa pismima koje su iz Beograda poslana i predsjedniku Kennedyju i predsjedavajućem Hruščevu. Titovo ponašanje tada to je također velim signal koliko je unutarnja zbivanje ili unutarnji ili tadašnji vanjsko-politički prioriteti određuju ponašanje kasnije. Tito je neopravdano i ne, ne najsretnije osudio naravno ponašanje Sjedinjenih država u mnogo čemu, a našao razumijevanje za detonaciju ili nuklearni pokus Sovjetskog saveza koji je izveden dan pred početak e, konferencije, praktički na dan početka konferencije što je izazvalo s jedne strane duboko razočarenje kroz svi prozapadnih. Kod američkog ambasadora trenutno tada u Beogradu Georgia Kennona, čuvenoga diplomata i stručnjaka za međunarodne odnose koji je navodno vidio Titov govor, u tom govoru nije pisala takva osuda i tim je bio i osobno uvrijeđen i povrijeđen, tako da e, što se reflektiralo na i njegove osobne odnose sa Titom neko vrijeme, e, a i odnose Sjedinjenih država prema Jugoslaviji. I konferencija je poslala neke očekivane poruke. Kad se nad more spusti ponoćni mrak 30. studenog 1954. godine Josip Broz krenuo je školskim brodom Galeb na put prema Burmi, Egiptu i Indiji. Put će trajati do 11. veljače 1955. Na tom je putu prvi čovjek Jugoslavenske partije i države upoznao jedan novi svijet. Poznavanje svijeta pomoglo mu je da nađe rješenje u situaciji u kojoj se našao on i njegova država. Nakon sukoba sa Stalinom, na istok se prema Sovjetskom savezu više nije moglo vratiti. Sukob sa Stalinom prisilio je Tita i partiju na približavanje prema zapadu. Preveliko približavanje bilo bi opasno i ugrozilo bi vodeću ulogu partije. Treći svijet, kojeg je Broz upoznao na tom putovanju, nudio je vanjskoj politici socijalističke Jugoslavije treći put. Josip Broz Tito nije bio jedini koji je uvidio potencijal trećeg svijeta. Krajem 1952. na konferenciju azijskih socijalista krenula je delegacija Komunističke partije Jugoslavije. Predvodio ju je Milovan Đilas. U pratnji mu je bio istaknuti jugoslavenski diplomat Aleš Beblar. Delegacija je posjetila Burmu gdje se održavala konferencija, Pakistan, Indiju, Libanon i Siriju. Đilas u knjizi Vlasti pobuna ovako opisuje dojmove s tog puta koji je potrajao do 4. veljače 1953. Iznad svega bijeda. Tisuće, stotine tisuća uspavanih beskućnika na pločnicima i trgovima Kalkute, gomile leproznih prosjaka po bazarima Karačija, tisuće izbjeglih obitelji u bambusovim zaklonima po ulicama Ranguna. Beblera je spopala jeza, miješana s radoznalošću svjetskog turista, dok sam ja to prihvatio s bolnim razumijevanjem, kao dio nekog svog poznatog svijeta. U Burmi je jugoslavenski veleposlanik bio Dobrivoje Vidić. On imao rezidenciju u hotelu i tražio je pogodnu zgradu u Rangunu gdje bi se smjestilo veleposlanstvo. Njegova supruga strahovala je za zdravlje njihovog djeteta. U Burmi je trajao građanski rat i posvuda su bile neimaština, oskudica i prljavština. Đilas je Vidiću dao ovaj savjet. Ponašaj se kao da si u ratu. U Indiji je situacija bila puno bolja. U New Delhiju ambasador Jože Vilfan je bio udobno smješten u vili s desetak slugu. U početku je Vilfanova supruga Marija, markantna intelektualka, imala muke da uskladi rad te posluge, dok nije došla kuharica Slovenka, čije su se komandi svi rado podali. Hinduska posluga važi u Južnoj Aziji za savršenu, u što smo se i mi uvjerili. Kad smo se, na primjer, spremali na neki prijam, zatekli smo u pravi čas ispeglana i raspoređena propisna odijela. Preko kreveta su bile uredno ispružene hlače s otvorom okrenutim prema van, tako da je trebalo samo uvući noge. Veleposlanik Vilfan i među prvima pokušavao upozoriti Jugoslavensko ministarstvo vanjskih poslova na potencijal koji se krije u trećem svijetu. Džila piše. Vilfan je ukazivao, a to smo Bebler i ja već bili uočili, na goleme, nenačete mogućnosti suradnje i afirmacije država trećega svijeta. Tu, u tom svijetu, oslobođenom, uzbibanom modernim idejama i neslučenim mogućnostima moderne industrijske epohe, sagledavali smo mjesto i perspektive Jugoslavije. Josip Broz Tito je sredinom 50. godina počeo uočavati potencijal trećeg svijeta prva konferencija bila je kruna njegovih diplomatskih nastojanja. Ali ta prva konferencija nije baš privukla pažnju supersila. Pokret nesvrstanih nije im bio važan. I Sjedinjene države su obično uvijek toplije reagirale prema sastancima e, nesvrstanih, iako su bile redovito više napadane na sastancima e, nesrstanih. Na primjer, 78. godine je u Beogradu održana prva ministarska konferencija pripremna za summit, gdje Sovjeti uopće nisu poslali nikakvo pismo pozdravno, dok je predsjednik Carter to učinio. U tom smislu mislim da je američka diplomacija igrala e, pametnije. Oni su znali da neke stvari neće moći izbjeći. Dakle, vi ne možete očekivati od zemalja takozvane prve linije e, fronte prema Južnoafričkoj republici koje dijelom podržavale neke zapadne zemlje ili koji su imali dobre odnose e, pretorija sa mnogim zapadnim zemljama da će to biti popularno. Naravno da je to bio predmet uvijek osude. Portugal je imao svoje carstvo kolonijalno tamo do sredine 70. godina. To je uvijek bilo mjesto gdje, se silno napadalo na, na zapad, na kolonijalno nasljeđe. Sjedinjene države nikako nisu bile kolonijalna zemlja. Međutim, u izboru da li podržati neke od saveznika u Europi gospodarskih, političkih i važnih zemalja ili se postaviti vrlo principijelno drugačije, one su činile ono što im se činilo najbolje. Pa su se tako i Francuzi odmah nakon rata vratili i u jugoistočnu e, Aziju, gdje su Sjedinjene države podupirale, bez obzira da li su bile sretne sa konceptom povratka kolonijalnog carstva, a i same su bile e, kolonija i tako dalje. Vladimir Iljić Lenjin, vođa oktobarske revolucije i prvi predsjednik vijeća narodnih komesara prve vlade Sovjetske Rusije, proveo je dobar dio svog života u inozemstvu, u bijegu od carske policije. Ali kada je došao na čelo Sovjetske Rusije, više ju nikada nije napustio. Njegov nasljednik na položaju prvog čovjeka bolševičke partije i države, Josip Visarionović Stalin, samo je dva puta prije revolucije putovao izvan Rusije i nakon revolucije dva je puta izašao iz zemlje. Putovao je u Teheran i Potsdam kako bi se sastao s vođama Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država, saveznika u ratu protiv sila Osovine. I za Lenjina i za Stalina važna je bila samo Europa i kasnije Sjedinjene američke države. Tamo se po njima vodila bitna međunarodna politika. Za razliku od Lenjina i Stalina, Hruščov je puno putovao i proširio je svoje zanimanje na treći svijet, koji se tek rađao tamo je vidio veliku priliku za Sovjetski savez. Godine 1952. egipatski kralj Faruk je svrgnut s vlasti. Svrgnula ga je skupina časnika koji su se nazivali slobodni časnici. Formalni vođa te skupine bio je stariji general Muhamed Nagib, Svijet će pravog vođu tog prevrata upoznati tek dvije godine kasnije, kada će pukovnik Gamal Abdel Nasser svrgnuti s vlasti generala Nagiba i postati predsjednik Egipta. Nasser je prvo htio izbaciti Veliku Britaniju iz Egipta i u zemlji izgraditi autohtoni socijalizam. Nakon toga trebalo je od Egipta napraviti središte arapskog svijeta. Za sve to trebala mu je pomoć. Prvo ju je zatražio od zapada. Nije ju dobio. Onda se okrenuo prema istoku. Sovjetski savez je prvo poslao čehoslovačko oružje, a onda je počela stizati druga pomoć. Pored oružja, Nasir je htio i ekonomski razvoj. Njegov omiljeni projekt bila je gradnja Asuanske brane. Prvu su 1880. sagradili Britanci, ali ona nije bila dovoljno velika. Novac za branu trebale su dati zapadne zemlje i Svjetska banka. Kada su one to odbile, uskočili su Sovjeti. Asuanska brana svečano je otvorena 1964. Nikita Hruščov je bio prisutan na tom otvaranju. Kada je Hruščov s brodom Armenija pristao u Aleksandri, dočekalo ga je toliko mnoštvo da je zaplakao. Na putu do Kaira pozdravili su ga milijuni Egipćana. To je zanimanje imalo svoju cijenu ruski povjesničar Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. Hruščovljeva aktivna politika koštala je Sovjetski savez mnogih milijarda dolara, ali to se smatralo investicijom koja će ojačati sovjetski utjecaj na štetu utjecaja Zapada. Njegova revolucionarna diplomacija nije uvijek davala željene rezultate. U izvještaju podnesenom na plenumu Centralnog komiteta na kojemu je i Hruščov maknut s vlasti, istaknuto je da je u deset godina koliko je bio na vlasti Sovjetski savez započeo nekih šest tisuća projekata. Zemlje koje su se njima okoristile bile su Egipat, Irak, Indonezija, Indija, Etiopija, da navedemo samo neke od njih. Projekti u Gvineji sadržavali su izgradnju zrakoplovne luke, tvornice konzervi, elektrane, hladnjače, bolnice, hotela i politehnike. A opet, kad je Hruščovljev prijatelj Sekuture zatražio da se povuku sovjetski savjetnici iz Gvineje, zabranjeno im je čak korištenje iz zrakoplovne luke u Konakriju, koja je izgrađena kako bi služila kao mjesto za popunu gorivom zrakoplova koji su letjeli za Kubu. U Đakarti Sovjetski savez je izgradio stadion za stotinu tisuća ljudi, u Rangunu hotel, u Gani centar za atomska istraživanja, sportski kompleks u Maliju. Lista je beskrajna. Kada je 1964. godine Nikita Hruščov uklonjen s vlasti, jedna od zamjerki bila je da je previše novaca davao zemljama u razvoju i da se ta pomoć nije vratila. Ipak i nakon Hruščova sovjetske su vođe davale i tekakva sredstva zemljama u razvoju. Cilj je bio prodriti u te zemlje i dobiti saveznike. Sa Sovjetskim savezom je stvar kompliciranija u smislu da je Sovjetski savez prvo trebao sazreti do toga, da prepozna uopće treći svijet, da onda shvati da se tamo radi o potencijalu određenom, da se prelomi ideja da je Europa zapravo van doticaja, da se u Europi nitko nema želju zaista e, vojno sukobiti, da bi bilo preopasno i da bi to vodilo vjerojatno u treći rat. I s druge strane, Sovjetski savez je imao marksističku ideologiju po kojem je smatralo se da kako ne podržati narode koji se bore za samostalnost i za slobodu, kako god ju definirali, u trećem svijetu naprosto je prirodno da oni podrže te zemlje, naročito kad je 70. godina buknuo broj od Konga, Brazavil, Komora, Benina i tako dalje, zemalja bivših portugalskih kolonija, vrlo radikalne dijelom Mozambika, Angole, Gvineje, Bisao, Zelenorodskih otoka, gdje je Sovjetski savez mogao intervenirati ta ideja se počela stvarati već dakle za, za Hruščova, iako Hruščov nije odmah isto tako imao najjasniji koncept. Sovjetski savez je postepeno shvaćao da to može biti, treći svijet može biti mjesto gdje može pritiskati Sjedinjene države. Međutim, postao je mjesto silnih troškova za Sovjetski savez, jer su, naročito kasnije, brojni režimi rekli, pa mi smo, mi smo marksisti, pošaljite nam pomoć. Što su Sovjeti s jedne strane činili, smatrajući da ne mogu po svojoj internacionalnoj dužnosti to ne učiniti. A s druge strane, bilo je vrlo problematično kakvu to korist donosi zapravo e, Sovjetskom savezu. Kada je bila u pitanju pomoć zemljama trećeg svijeta, novac nije išao samo u jednom smjeru. Kada je 1959. Gvineja dobila nezavisnost od Francuske, zatražila je od Sovjetskog saveza kredit. Dobila je 140 milijuna rubalja, trgovinske ugovore, čekoslovačko oružje i vojne i civilne savjetnike. Ali ta je pomoć imala cijenu. Peter Kalvo Korezi u knjizi Svjetska politika nakon 1945. piše. U Gvineji je ruski apetit za boksitom prelazio sve granice gramzivosti i netaktičnosti. Pošto su ruski stručnjaci istražili nalazišta u području Kindija, formirano je takozvano zajedničko poduzeće potpuno u ruskom vlasništvu i pod ruskom upravom. Profit kompanije doznačivao se prije svega na klirinški račun, radi pokrića gvinejske nabave ruskog oružja i druge robe, ali se tim sredstvima manipuliralo na najgori neokolonijalni način. Uz to je Sovjetski savez plaćao bjednih 6 dolara za tonu boksita, sve do 1976. kada je cijena povećana na 16 dolara, što je i dalje bilo za trećinu niže od svjetske cijene. Time stvorenu lošu volju još je više pogoršavalo rusko odbijanje pomoći Gvineji u izgradnji ribarske flote ili diobe vlastitog ulova u gvinejskim vodama. Na kraju je se Ture, prvi čovjek Gvineje, protjerao sovjetske savjetnike i prihvatio od Sjedinjenih američkih država kredit od 70 milijuna dolara. 60. godina Sovjetski savez nema fizičku mogućnost interveniranja i pomaganja na nekakav smisleniji eh, ili značajniji način. Zbog toga što naprosto tehnologija nije omogućila. Sovjetski savez nije imao niti flotu, niti takve avione koji su mogle na velike udaljenosti prevoziti veliki broj vojnika ili davati veliku, eh, veliku pomoć. I zbog toga 60. godina svijet ili, ili treći svijet što se tiče eh, gerila i slično izgleda ponešto drugačije drugačije nego što je to izgledalo 70. godina. Zato se i uloga pokreta promijenila 70. godina kada je strah od skretanja prema so, prolagerske politike, i radikalizacije i skretanja uljevo postao glavna briga onih koji su željeli da pokret ostane na takozvanim izvornim načelima. Pa je onda ta ideološka borba i unutar jugoslavenskog vrha kada e, Aleksandar Grličkov pred odlazak na konferenciju u Havani 79. kaže pa nema ljevijega u pokretu nego što je Jugoslavija jer ovo što Kuba želi učiniti sa ne tako ni malom skupinom zemalja je, e, koju je podupirala e, bilo zbog kubanske pomoći, koja je bila znatna u nekim trenucima, ili naprosto zato što su sami bili e, radikalizirani. To nema veze nikakve sa pokretom nesvrstavanja. Bitno je ostati neovisan o oba bloka. Tako da je Jugoslavija koja je isprva u pokret išla i bila vodeća možda 60. godina u konceptu vlastitog tumačenja marksizma, kasnije postaje glavni oponent element prosovjetskih struje unutar pokreta nesvrstanih. Nakon prve konferencije nesvrstanih održane u Beogradu od 1. do 6. rujna 1961. Washington je upućena delegacija konferencije kako bi prenijela poruku nesvrstanih zemalja. Predsjednik Kennedy je poruku ljubazno primio, ali nije tu bilo oduševljenja. Preko svog veleposlanika u Beogradu, glasovitog diplomata George Frosta Kennana, Kennedy je već znao da ton i tijek konferencije nisu baš bili naklonjeni Sjedinim američkim državama. Sovjeti su uoči konferencije izveli najveći nuklearni pokus u povijesti. Umjesto osude, Tito je zahtijevao razumijevanje za taj čin. Kenan je napisao da je neke dijelove Titovog govora, posebno one koji su govorili o krizi oko Berlina i izgradnje zida, komotno mogao potpisati sam Hruščov. Da su tako nešto napravile Sjedinjene američke države, nesvrstane zemlje bi, prema Kenanovim riječima, zamračile nebo rezolucijama. Kenana je prva konferencija nesvrstanih razočarala. Nije bio jedini koji će tako gledati na taj pokret. Henry Kissinger je sam kasnije i pisao a i govorio da nikad nije čitao te rezolucije koje su išle poslije konferencija, što se dijelo može razumjeti jer su te rezolucije bile toliko dugačke da e, i kako to biva u međunarodnim forumima, tako ispranog i načelnog jezika da je u njih trebalo pedantno analizirati da bi se zapravo vidjelo o čemu se radi. Dok su Sovjeti također zapravo znali da zbog svoje pomoći imaju utjecaj u određenim zemljama i da će taj utjecaj e, zadržati, da Kuba naprosto ne može 70. godina funkcionirati bez da Sovjetski savez kupuje subvencionirano e, šećer ili prodaje naftu po, po nižim cijenama. Međutim, i jedna i druga strana je nastojala da se pokret ne pretvori u glasački stroj. On je, pokret je bio vrlo vidljiv u Ujedinjenim e, narodima. Ujedinjenim narodima se sastaje njegov koordinacioni biro na ambasadorskoj e, razini gdje se pokušala definirati ponašanje ad hoc e, nesvrstanih zemalja u određenim slučajevima tu je moglo biti neugodno i tu je bila važna, važna uloga e, onih zemalja koje nisu željele da pokret odstupi od izvo, takozvanih izvornih načela. Ta izvorna načela se ne bi mogla nazvati prozapadnima, ali oni svakako nisu zastupala prosovjetsku e, politiku i ta tendencija se zapravo vidjela od samoga početka, pogotovo kad, je, e, kad su vodeće zemlje pokreta, Jugoslavija i Egipat i tako dalje, bile izlječene od e, tog e, radikalizma koji je na početku naravno bio veći nego što je, što je to bio kasnije. Pokret nesvrstanih imao je i svoju ekonomsku dimenziju. Ona nije bila vidljiva od prvog dana, kada su se jugoslavenski funkcionari zainteresirali za treći svijet. Milovan Đilas u knjizi Vlasti pobuna ovako piše u jednom objedu kod britanskog veleposlanika u Rangunu. Britanski ambasador da kako nije imao problema sa smještajem. Smješten u raskošnu vilu s travnjacima i parkom uvijek zelenog burmanskog drveća. I sam je primijetio samozadovoljno. Ako je bilo raja, onda je to bila Burma. A poslije ručka uz konjak i kavu, nehajno nas je upitao. Što vi izvozite u Burmu? Kakvi su vaši interesi ovdje? Bebler mu je objasnio da smo mi tu zbog sličnosti u idejama, zbog idejne suradnje. Vi znači izvozite ideje, primijetio je ambasador, s blagom ali neskrivenom ironijom. Nakon kratkog razdoblja, kada su se izvozile samo ideje, uvidjela se i mogućnost da su zemlje trećeg svijeta izvozi i nešto drugo. Ja mislim da je tijekom hladnog rata ideologija ili nekakvi principi, načela bila često barem jednako važna kao i neke utilitarne stvari, iskoristivost, e, plasman na tržište i tako dalje. S druge strane, korist je uvijek vjerojatno i u materijalnom smislu mogla biti veća da je postojao interes ili sposobnost jugoslavenskih e, tvrtki da se plasiraju tamo gdje su im vrata bila otvorena. Mi vidimo i danas da mi nemamo tu često sposobnost, e, da postoji određeni zazor i tako dalje. Tog zazora je bilo uvijek i s neke strane naprosto se nije dovoljno percipiralo u što se svijet pretvara i da svijet postaje globaliziran i da su to prirodne e, mjesta gdje bi neke tvrtke mogle raditi i dobro zaraditi. Jugoslavenske firme s jedne strane jesu gradile u brojnim zemljama trećega svijeta, primjerice branu u Panami ili su to bili razno razni projekti praktički svim e, afričkim zemljama od hotela primjerice hotela koje je Energo Invest gradio gdje je otvorena konferencija nesvrstanih u Harareu 86. godine do planova hrvatskih arhitekata za e, izgradnju Konakrija Gvinejskog glavnog grada, niza lučkih postrojenja u današnjoj Eritreji, a tadašnjoj Etiopiji koje je gradio Pomgrad e, Splitski i neka druga poduzeća i najuspješnijih materijalnih e, projekata koje su bili dijelom posrednički, primjerice, kada je sovjetsko oružje preko Jugoslavije izvoženo u Libiju, pa i u Egipat. I s druge strane, kad je sama Jugoslavija u vojnom smislu e, surađivala prije svega sa Irakom i to su bili uspješni poslovi. Koliko je Jugoslavija imala koristi od poslova s trećim svijetom i nesrstanima ne zna se točno, ali bio je to veliki posao. Na primjer, godine 1968. vlast u Peru je preuzela vojna hunta. Za razliku od većine vojnih hunti u Latinskoj Americi, ova je bila lijevo orijentirana. Nacionalizirane su tvrtke u stranom vlasništvu, krenulo se u ekonomske i agrarne reforme. Godine 1971. vojna je vlada sklopila sporazum s jugoslavenskim tvrtkama o izgradnji kanala i irigaciji 330 tisuća rali zemlje u dolini Pijura. To je bio veliki posao. Drugi primjer. U Egipat je 1957. stigao kao predstavnik Intertrada, jugoslavenskog poduzeća za međunarodnu trgovinu, Marko Vrhunec, budući šef kabineta Josipa Broza Tita. Tada poslova i veza s Egiptom jedva da je bilo. Vrhunec je onda počeo širiti poslove. U knjizi Šest godina s Titom Vrhunec piše. Ja sam došao do spretnog i iskusnog suradnika gospodina Anastase aksenosa koji me ubrzo uveo u odgovarajuće državne institucije. Naravno, moja glavna ulaznica bili su naši dobri odnosi s Egiptom, posebno suradnja Tita i Nasera. Za Egipćane je to bilo, uz moje osobno, svojevrsno državno jamstvo da ću te državne poslove obavljati pošteno u okviru njihovih potreba i dozvola. Tako je to i bilo za sve vrijeme moga poslovanja s Egiptom. Tada me je primio i ministar za trgovinu Abu Noseir, a egipatska vlada mi je specijalnom dozvolom omogućila da se na moje ime u njihovoj središnjoj banci otvori poseban račun za izvoz i uvoz nejugoslavenske robe u vrijednosti od 10 milijuna dolara. Uvozili smo najviše lijekove, boje, vunene sirovine i rezervne dijelove, a izvozili uglavnom pamuk, uz plaćanje u dolarima i odgovarajući popust. Poslovi su donijeli veze, veze su proširile poslove. Vrhunecov partner je otvorio tvrtku ITO International Trade Office, koja je bila predstavništvo jugoslavenskog Intertrada. Tako je sva dobit išla u Jugoslaviju. Onda je došao red na izvoz jugoslavenske robe u Egipat u okviru kliringa. Iz Jugoslavije su u Egipat izvozilo metalne proizvode, brodove, motorna ulja, lijekove. Mariborski tam je izvozio kamione, nafta iz Lendave je radila na izvorima nafte. Iz Egipta se u Jugoslaviju uvozilo pamuk, tkanine, kože i južno voće. 80. godine je jugoslavenski ambasador u Teheranu razgovarao o e, izgradnji željeznice koje su Iranci bili spremni e, ponuditi Jugoslaviji i još je naveo u svojoj depeši prije mene je ovdje bio talijanski ambasador, poslije mene je bio Japanac ili tako nešto, nastojeći alertnijim učiniti jugoslavenske vlasti da se uhvate za te natječaje. Jugoslavija je bila nedovoljno velika da bi mogla biti opasna. Mnogim zemljama u, u trećem svijetu je ona naprosto mogla pružiti određene usluge, a znali su da preko nje neće moći se razviti utjecaj e, jedne odnosno druge velike sile, čega su se te zemlje često e, bojale. Često ih je to podsjećalo na vremena kada su bili smatrani nedovoljno evoluiranim da bi bili ravnopravni i tako dalje i to je ostalo kod mnogih od ljudi tamo na običnih ljudi osjećaj kojega Jugoslavija nije nužno proizvodila bez obzira na bijelu boju kože i dolazak iz Europe. I to je, to je bila šansa. Međutim, činjenica je da razmjena nije bila onako velika kao što je to vjerojatno i moglo ili kao što se to htjelo. Međutim, pravih analiza zapravo nemamo. Ja ne znam točno da li treba vjerovati podacima iz Ingre, Zagrebačke, koja je bila kompanija Mozak, koja je okupljala različite kompanije po cijeloj zemlji i onda uspjevala plasirati proizvod koji je bio izgradnja centrale ono od, od ledine do, e, do velikoga objekta ili končar koji takvih kompanija e, kako bi je Zagreb konkretno imao je zapravo malo u svijetu bilo da se mogli izgraditi centralu od nule pa do e, ključa. Poručiti generatore, opremu. Oprema je zapravo bila glavni izvor zarade to je bilo potencijalno tržište, mi kao što vrlo dobro vidimo sada, to ne postoji. Pored ekonomske postojao je još jedan važan vid suradnje sa zemljama trećeg svijeta. Bilo je to školovanje. I Sjedinjene američke države i Sovjetski savez nastojali su sustavom školarina privući mlade i perspektivne kadrove iz trećeg svijeta. Nakon što bi oni upoznali zemlju domaćina i dobili obrazovanje, takvi bi bili najbolji promicatelji interesa zemalja u kojima su studirali. U natjecanje sa školarinama uključila se i socijalistička Jugoslavija. Korist i potencijalna i stvarna pitanja koliko je bila iskorištena je bila u obrazovanju. To nije novi koncept. Sve bogatije zemlje daju određene stipendije. To je činila Jugoslavija. Međutim, problemi su postali kad su se pojavili kasnijem razdoblju konkurenti. U onim tvrđim državama, primjerice, Kuba je imala čitav jedan otok organiziran za nekoliko tisuća učenika, i to na učeničkoj razini u srednje škole, iz različitih e, zemalja. Otok mladosti se zvao kao što smo ga imali i mi, e, gdje, su, gdje je svaka afrička zemlja imala vlastitu školu. U toj školi je marksizam marksizam predavao njihov nastavnik, dakle mozambičkoj djeci mozambikanac, angolanskoj e, netko iz Angole i tako dalje, dok su kubanci samo predavali kemiju, matematiku i ove takve predmete. I tu se razvijala kompeticija i na taj način su, naravno da su indoktrinirani bili, mislim, želja je svima bila da ostanu, mnogima ostanu studirati medicinu u Havani i, i, tako dalje, i za latinoameričke e, zemlje je to išlo, to je bio koncept. Jugoslavija je jedno vrijeme parirala, naročito u početku, mnogi su željeli li doći studirati, bila je evropska zemlja, više su vjerovali e, ili vjerovali su tom e, tipu obrazovanja. Međutim, interes je bio razmjerno malen. Jugosla, Jugoslavenske su vlasti prosvjetne imale problema plasirati po 4-5 đaka iz određenih zemalja, jer su mnogi rekli ne zanimaju nas ili to nas ne zanima. Ja mislim da je to bio jedan skučeni pogled koji se zapravo najbolje pokazuje danas kad smo, kad smo silno provincijalizirani jer nismo uspjeli se nametnuti naravno zapadu, nismo dovoljno e, zanimljivi bili, a izgubili smo čak i ono koje smo imali u nekom drugom e, svijetu. Taj drugi svijet u međuvremenu je postao ne više treći, nego je to postao svijet koji je ravnopravan, jer zemlje koje su bile u mnogim dijelovima koje su i danas silno siromašne, su postale važne. Pokret nesvrstanih je Jugoslaviju stavio blisku vezu s državama, pokretima i političarima koji baš i nisu bili pristojno i ugodno društvo. Jedan od takvih političara bio je Idi Amin Dada. On je u britanskoj kolonijalnoj vojsci dogurao do dočasničkog čina. Nakon stjecanja nezavisnosti Ugande postao je načelnik glavnog stožera vojske. U siječnju 1971. predvodio je državni udar u kojemu je svrgnut predsjednik Ugande Milton Obote. Imenovao se prvo za predsjednika, pa za feldmaršala, pa onda za doživotnog predsjednika. A Uganda je tijekom njegove vladavine postala pakao. Prvo su na red došla suparnička plemena. Tajni kaminove vlade Henry Kemba je 1977. pobjegao iz Ugande i objavio knjigu Država krvi. U njoj je ovako opisao ta prva ubojstva. Bilo je nemoguće pokopati ta tijela u grobnice. Umjesto toga, kamioni puni tijela praznili su se u Nil. Tri su mjesta korištena za bacanje tijela. Jedno iznad brane na Ovenovim vodopadima kod Džinđe, drugo kod vodopada Buđagali, blizu vojne streljane, i treće kod vodopada Karume. Namjera je bila da tijela pojedu krokodili, ali bio je to neučinkovit način. Tijela su često završavala na obalama gdje su ih vidjeli prolaznici i ribari. Na vodopadima Oven mnoga su se tijela morala prenijeti kroz branu iznad koje je išla cesta koja je povezivala Kampalu i Džinđi, ali mnoga su tijela svejedno plutala u mirnoj vodi kod hidrocentrale. Idi Amin Dada nije bio jedini takav vladar u nesrstanim zemljama. Pored takvih vladara u tom su pokretu i blizu njega bili razni oslobodilački pokreti koji su često bili na rubu terorizma govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ja ću krenuti od kraja. 84. godine je konačno Jugoslavija priznala frontu Polisari, odnosno Zapadnu Saharu gdje je pokret otpora vodila fronta Polisariju i nije bila daleko od toga da je bila jedina. Bilo je oko 50 zemalja koje su to učinile. Međutim, to je imalo za posljedicu eh, prekid diplomatskih odnosa sa Marokom, što je puno manje štetno od prekida nekih drugih diplomatskih odnosa, ali je u sklopu <laughs> dakle, Maroko ili Zapadna Sahara, sasvim sigurno da je Maroko bio veća zemlja koja je konačno do dana današnjega uspjela ostati u eh, Zapadnoj eh, Sahari. Puno ozbiljniji su naravno bili stavljanje u vagon jedne na trenutke skoro histerične situacije što se tiče Izraela, a onda i e, osude e, cionizma kao rasizma, što je pokret nesvrstanih podržao. U pokretu nesvrstanih je bio ogroman broj arapskih zemalja. Arapske zemlje su naprosto podivljale nakon što je potpisan Camp Davidski sporazum i nakon što je Egipat nešto učinio na bliskoistočnom prostoru, sasvim sigurno riješio vlastite granice na, na, na Sinaju. U tom trenutku je već odnosi su Jugoslavije i Egipta bili zaoštreni ako ne zaoštreni, ali onda nisu, nisu više bili ni, ni izdaleko onako srdačni kao što su bili za vrijeme e, predsjednika Nasera do 70. E, godine, bez obzira što Egipat nije propuštao 79. godine Tita i osobno informirati preko tadašnjeg potpredsjednika eh, Hosni Mubaraka koji je došao u Igalo razgovarati oko toga što Egipćani eh, planiraju učiniti. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o pokretu nesvrstanih. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek ščitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel, u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.